Kelkai partneroi simple ne shatas disputi. Kelkai paroi ne niam disputas inter si. La causo por tio povas esti, che ambau trovas comuna in solvoin ancau sen disputo, au char regas inter ili pura harmonio, au char uno el ambau ciam blocadas. Sed disputado ja estus bela afero, Tion almen auscias faculino el Berlino, cae si clarigas ciel tio funccias. Ien malpura cafotasso en la lav baseneto. Ca ien de nove revenas tiu grande debato, niam vi zorgas pri io. Disputoi cun la partnero estas ciu tagajo en multai cun vivadoi. Sed ciu eblas agi ancau alie? Tion esprimas almenau tiui paroi, ciui en amica rondo rigardas profunden en la oculoin de la alia partnero, ca ciui tiam declaras, nina niam disputas inter ni. Sed ciu ne necessas, che en convivado ancau foi foie trovigiu tensio en la aero? se partneroi inter si neniam disputas, tio ne ne predevas esti malsana. Estas paroi, ciui capablas quiete paroli pri conflictoi. Tiui paroi clopodas trovi bonan solvon, ca eltenas tion, se ne eblas simpla solvo, au se ne eblas compromisso, clarigas consilantino por paroi en Berlino tiui paroi el discutas conflictoin, ne per lautai riprocioi, au per vundigai vortoi, au per lauta fermado de pordoi, sed quiete, cae aferetze. Ciu volas atingi tiun puncton, tiu laula consilantino, demandusin, ciu mi shatas pravi, au ciu mi shatas bone interrilati cun mia partnero? tiu sin decidas por la dua electeblezzo, tiu concentrigas pri la essenzo, nome trovi solvon. Crome fico estas che tiui paroi ne discutadas dum horoi, ciui finigas tiel, che unu el ili colere forlasas la domon. Plua causo por tio, che paroi ne disputas inter si, povas esti, che gis nun ne aperis malfacilai conflictoi de interessoi. Giuste dum la unua tempo de convivado regas harmonio. Cio estas fresca, ros colora, cae la e malglattagioi de la partnero aperas pli charmai ol nervostreciai. La malbona novajo tamen estas che tiu stato ne dauras eterne iu tage en ciu cun viva rilato aperas temoi, ciui ne ene de quin minutoi estas clarigeblai per cedo au per compromissoi. Se paroi ne disputas inter si, tio ancau povas esti malsana. Exemple se la partneroi shovas ticlain temoin sub la tapishon, au se ili malsupren glutas siain sentoin eviti disputoin, tamen ne estas taurigebla solvo, char essenzae demandoi iu tage devas clarigi, se la conviva rilato havu estontetson. Estas nepre senso have, che partneroi en conviva rilato interchangiu sia in opinioin se temas pri conflictoi. Demandoi, ciu in paro povas clarigi en tiu contexto, Estas, exemple, kion besonas ciu partnero, rilate al etoso cae cadrai condicioi, por bon farti en disputa interparolo. Ciiui estas la ticlae punctoi, ciiui fidinde causas erupcion de emozioi, cae ciel oni povas tracti tion? Se al tio aldonijas ancora fido, respecto, cae cor inclino, tiam la paro havas bonain chansoin, dauri pove solvi conflictoin.